بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمنا وطائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر بازرة وزر أخرى وما كنا مُعَذِّبِينَ حتى نبعث رسولا असां सूरत बनी साहिल पिया पढ़ूं हाणे पहुता आहियूं आयत नंबर तेरहीं कुल इंसान अलज़म नाहो तार ओन खे सभु इंसान हर कंहिं इंसान खे संस निभाग ऐं सुभाग जेको आहे त जेको आहे सो असां चंबड़ाए छॾियो आहे अलज़म नाहो फ़ी उन खे <clears throat> ॻिची जेका आहे ॻिची में जेको निड़ घटि आहे हिन में असां छॾे लड़काए छॾी आहे चमड़ाए छॾी आहे पई आहे हुते पोइ हाणे साइंटिस्ट असां ॿुधाईंदा अॼुकल्ह कहिड़ी आहे उहा हुनजो ज़िक्र कयोसीं पर अहमद मोमिननि मञियो त कामिड़ी आहे हिन ॻिची सां ॻाल्हि निण घटि खे विड़ी कुहण जेको आहे ज़रूरी आहे जानवर खे कुहिबो त निण घटि खे कुरबो हिनखे हितां पूरो कबो वग़ैरह अलज़मनाहू फी ओनक़ुर जी लहू योत ऐं क़यामत जे ॾींहुं उहो हुतां ई कढंदासीं इन ओनख मा नुखर जी लहू योमल क़यामत किताब जी यलाह मंसूरु आहे हितां जो किताबु जेको आहे इन लाइब्रेरी में ठहियो पियो आहे इन मां हितां ई कढंदासूं किताब ॾिसंदो उन खे खुलियल किताबा हो ॾिसंदो उनखे खुलियल मूंखे लॻंदा वरी ईअं करे ॾिसंदो शुरू थी वेंदो किताब जेको आहे वॾो पढ़ंदो पंहिंजो जेके माना किताब अलकाहो मंसूर आहे सॼो पवंदो हाणे अलाह ताला हुनखे चए छा या फ़रिश्ता हुनखे चवंदा एखर किताब पंहिंजो किताब पंहिंजो जेको कयो ही जेको बाताल ॿारी धरती ते जेको ज़ुल्म कई धरती ते जेको बि कमु चङो कई सुठो कई मछो मठो कई उहो पंहिंजो पढ़ सम्झो हिकिड़ा किताब खे तूं पाण पढ़ हाणे पाण ई ॾिस पाण ई हिसाबु कर कफ़ा बि नफ़्स कल अल हसीब आहे त तूं पाण ई पंहिंजे पाण ते काफ़ी आहीं हिसाबु करण वारो मुहासिब जेको आहे जंहिं वटि आऊं ते वियुसि लाहौल हुनजो ज़िक्र कयोसीं तूं पाण ई पंहिंजो हिसाबु कर असांखे यूनिवर्सिटी में वियासीं पोइ उस्तादु जेको हिकिड़ो ॾाढो कैरिकुलम पढ़ाए पियो या ॿियो को हुन चई तव्हांखे घणियूं मार्कूं ॾियां पंहिंजो तव्हां ॿुधायो मूंखे पोइ असां चयो वाकई अहिड़ियूं न गुरू जो बाक़ी हुनजे लाइक़ु न हुजूं सम्झो ऐं अहिड़ो अहिड़ो बराबरि न गुरू जो बाक़ी चऊं त असांखे फेल कर वग़ैरह वग़ैरह पोइ अलहमदिल्ला जेके गुरियूंसूं त हुन वीचारे ॾिनियूं कमु वञा सम्झो अलहमदिल्ला पर मतिलबु त अलाह ताला चवंदो की ग्रह किताब खे कफ़ा बि नापसिकल यो में अलाई की हसीबु आहे त हीअ पाण ई पाण ते हाणे काफ़ी आहियो हिसाबु करण वारा पंहिंजो पाण हिसाबु करियो पोइ हीअं असां बि टीचर हुआसीं त पोइ इहो कमु कंदा हुआसीं हुनखे चवंदा हुआसीं शागिर्दनि खे त पाण ई पंहिंजो हिसाबु करियो हीअ मार्कूं आहिनि हीअ तव्हां भरियो आहे ऐं जेके ॿिया फार्म थियनि था अॼुकल्ह पंहिंजो मल्टीपल चो आहे साईं फलाणा फलाणनि में माण्हू पाण ई टिक करे सघे थो बाबा टिक करे तू पाण ई ॾिसु तूं घणियूं मार्कूं खणियूं आहिनि हिन जो पोइ हिसाबु किताबु ईअं थींदो उते कफ़ा बि नासिक आहे हिसाबु पाणी पाण बाबा पाणी पाण कर ॿिए खे हिसाबु तोसां मथां ज़ुल्म करे तू पाणी पाण थी जेको करिणो अथई सो कर हिसाबु कर तो हेॾां वेंदे होॾां वेंदे जन्नत में मोकिलींदो के जन में तूं पाण हिसाबु वॾी ॻाल्हि आहे कफ़ा बि नफ़िकल योम अलाई क हसीबा पोइ होॾा सूरत ईंदड़ जेका आहे कफ हुन में अलाह तलाफ़ फ़रमाईंदो त उन ॾींहुं जॾहिं असीं ॾींदासूं पोइ जेके ॾिजंदा हूंदा माण्हू चवंदा असांजो अलाए कहिड़ो हाल थींदो पोइ उनजो ज़िक्र वरी हुन सूरत में आहे इन करे अलाह ताला हिननि खे गॾु रखियो आहे ऐं ओल मां असांजा स्कॉलर्स चवनि था मुफ़सरीन त हीअ ॿई पाण में भेनरूं आहिनि हिननि जा मज़मून हिक ॿिए सां मिलनि था उते बि आख़िर थी वञे किताब जी ॻाल्हि उते बि आहे इनशा उहा वरी पोइ पढ़ंदासीं हिकु किताबु अख पंहिंजो किताबु पाण पढ़ कफ़ा बि न सिकल योम अलाई हसीब आहे तुंहिंजे पंहिंजे पाणी पाण ते हिसाबु करण जे लाइ तूं काफ़ी आहीं तूं पाण ई हिसाबु कर मेहतदा जंहिं हिदायत मेह तदा जेको हिदायत वठंदो जेको हिदायत अख़्तियार कंदो फ़ इन मां यह तदील नफ़्स ई त पोइ हू पंहिंजे पाण जे लाइ हिदायत वठंदो या कोन को पंहिंजे पीउ ते थोरो कंदो पंहिंजे ॾाॾे ते थोरो कंदो की पंहिंजे हुन ते पंहिंजे पाण ते थोरो थो करे जेको चङाई थो करे सो पंहिंजे पाण लाइ थो करे जेको भुछलाई थो करे उहा उन ते आहे इहो इहा लफ़्ज़ु अचे थो हर हिन में सूरत में साफ़ इलाही आहे पोइ उन ते आहे त चङाई जेको करे थो कंहिं ॿिए ते थोरो कोन थो करे पंहिंजे पाण ते थोरो थो करे छो जो उहो हुनजे किताब में हुते लिखिजे थो ऐं हिते बि मिले थो ॿिन्ही हिन धरती ते ऐं हुन आख़िरत में हुनखे हिसाब हुनजो मिले थो हिन खां अॻु में जेको फ़र्माए योहूदियुनि जे सिलसिले में त इन अहसंतुम अहसंतुम ले अनफुम त जेका चङाई कंदो त उहा चङाई तव्हांजे लाइ पंहिंजे लाइ आहे व इन असाम फ़लाह पोइ जेको भुछराई कंदो त पोइ उहा उन ते आहे पोइ हिते बि इहा साॻी ॻाल्हि वरजाए करे थो जंहिं गुमराही अख़्तियार कई जंहिं गुमराही जो रस्तो अख़्तियार कयो इनमा हुन जी गुमराही जी दलालत हुनजो रस्ते खां भटकणु हुन ते आहे हुन ते पंहिंजे ते हुनखे हुनजो नतीजो मिलंदो ॿिए कंहिं ते न को थोरो न को अहसान ॿिए कंहिं ते न को वरी छा चइजे मूं ते थो करी छा भला सिंधी में चवंदा आहियूं त कंहिं ते थोरो करी या कंहिंखे थो नुक़सानु पहुचाईं हिन में कंहिंजो नुक़सानु आहे त पंहिंजो नुक़सानु आहे कफ़ा बि असां सिंधी में चवंदा आहियूं कंहिंखे थो कसलाईं कंहिंखे थो कसु लाइ कंहिं ते थो थोरो करे कसु कंदे भई तूं पाण ई बुख मरंदे त पाण ई पाण जेको जेको बि कंदे पंहिंजे पाण ते रस्ते खां गुमराह हूंदे पंहिंजे पाण ते कस ॿिए खे थो लाहीं छा पंहिंजे पाण ते कस थो लाहीं वला तज़िरो वाज़र थुन विज़र ओखड़ा ऐं जेको को बि को वज़न नथो खणे ॿारु नथो खणे कंहिं ॿिए जो यानी माउ पंहिंजे पीउ पंहिंजे पुट जो ॿार नथी खणे पंहिंजे धीउ जो ॿारु नथी खणे पीउ पंहिंजे पुट जो न को मतिलबु कंहिं बि कंहिंजो ॿार नथो खणे पियो सही साईं ॻाल्हि भला गुला तज़रो वाज़राथुन विज़र ओखरा हीअ जेका आयत आहे या आयत जो हिसो जेको आहे हीअ आयत नंबर पंद्रहीं हले पई हिन में सूरत बनी शाहिद में ऐं हीअ आयत वरी ॿियनि हंधि में आहे सूरत में या ॿियनि हंधि पर हीअ आयत जेका असांखे तमामु जाम माना वारी आहे ऐं अहिड़े नमूने सां जीअं सूरत ज़लज़ाल जी आख़िरी आयतूं जेके त जेको चङाई कंदो त उहो उनजे लाइ जेको उहो ॾिसंदो ऐं जेको बुछराई कंदो उहा ॾिसंदो हीअ ॿई जाम आयतूं आहिनि मतिलबु ॿियूं घणियूं जाम आयतूं पर हीअ ॼण माना आहे क्लियर इस्लाम जी जेका माना हिते बिल्कुलु क्लियर आहे त इस्लाम हीअ आहे बसि इस्लाम ॿी माना में न आहे इस्लाम हीअ आहे त अला तज़िरो वाह ज़रो तुन विज़िरो इहो साॻियो लफ़्ज़ तौरात में आहे त किताब में इहो साॻियो आहे ॿियो कंहिंजो ॿारु केरु नथो खणे पोइ हाणे चवंदा हुआ भई पंहिंजो फलाणो माण्हू आयो जेको अलाह ताला पंहिंजो पुटु जेको मोकिलियो फलाणो उहो उहो बसि सभु असांजा ॿार उहो थो खणे ऐं हाणे जेको इहे ॿार खणण जी ॻाल्हि सूरत नाल में ऐं सूरत अन कबूत में या कईसूं अलाह ताला चयो केरु कंहिंजा ॿार कोन खणंदो जेको बुछड़ाई जो रस्तो मेर खे ॾेखारींदो उहो पंहिंजा बि ॿार खणंदो पर ॿिए जा बि जिन खे बुछड़ो कयईं उनजा बि ॿार हुन ते पोइ सा अमाए सा त हमलून इहो बुछड़ो बुछड़ी ॻाल्हि आहे जेका उहो पाण ते था खणनि या जिते किथे अलाह ताला इहा वराए वराए ॻाल्हि थो करे वॾा उखरा तमामु सुहिणी ॻाल्हि मां मुआज़िबीन हथ न बि असां रसूल आहे असां अज़ाब नथा करियूं कंहिं क़ौम ते सवाइ इन जे जो उन वटि हिकिड़ो नबी पहिरीं मोकिलियूं था पोइ हू हुनजो चयो नथा मञनि पोइ जेको आहे सो हुन ते हक़ थी थिए पोइ उन खां सवाइ त हर क़ौम में असां नबी मोकिलिया पैगंबर मोकिलिया पंहिंजा चङा माण्हू मोकिलिया मैसेंजर मोकिलिया जेके हुनखे हिदायत जो रस्तो ॾियनि था इहो सूरत हज में बि ईंदी आहे ॻाल्हि त असां हर क़ौम ते मिनहाज ऐं मनसक ठाहियो आहे ऐं हर ॻाल्हि जे लाइ पैगंबर मोकिलियो आहे घणनि जॻहियुनि ते इहा ॻाल्हि हले थी त सवाइ उन हिते फरमाए थो फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे चए थो असां अज़ाब नथा मोकिलियूं सवाइ हिनजो पहिरीं हुन ते नबी मोकिलियूं था पोइ हुनखे वॉर्निंग उहो ॾिए थो पोइ वॉर्निंग नथा हलनि पोइ अज़ाब हुन ते अचे थो तेसिताईं नथा करियूं हुन ते अज़ाब कंदड़ नथा थियूं जेसिताईं नबास रसूल आहे हुते पैगम्बर मबूस कयूं उथारियूं बिहारियूं हिकिड़ो नबी वरियतन अल फ़हक़ अलहल कौल ना हीअ तमामु हिकु सुहिणी ॻाल्हि या साॻी अहिड़े माना वारी ॻाल्हि सूरत नहल जे आख़िर में फरमाए थो अलाह ताला त जॾहिं असां इरादो था करियूं त हीअ क़ौम जेका आहे हीउ इलाइक़ो जेको आहे सो हाणे मूंखे बर्बादु करिणो आहे तबाह करिणो आहे पोइ आऊं छा थो करे अलाह ताला छा थो करे एज़ा अरदना जॾहिं इरादो था करियूं इरादो करियूं मलायल आला में हीअ जो प्लूरल बि इस्तेमालु थो करे अलाह ताला पंहिंजो इरादो पर मलाल आला में जेके मतिलबु कोर्ट में अलाह ताला जे आहिनि हुनजो ज़िक्र सूरत साफ़ात में आहे सूरत साफ़ में आहे स्वाद में आहे मलाल आला आहे उहो फ़ैसिला फ़ैसिलो था कनि इज़ा अरज़ ना अ करिय अथनि जॾहिं असीं त हिन करीअ खे हिन इलाइक़े खे हिन शहर खे हिन बलद खे असांखे तबाह बर्बादु करिणो आहे हलाकु करिणो आहे अमर ना मुतरफ़ी आहे जेके उते मोहतर आहिनि पोइ अलाह ताला जो कौल जेको आहे सो हुननि ते हक़ु थो थी वञे त हीअ पनिशमेंट जे लाइक़ु आहिनि हीअ पनिशमेंट ते मुस्तक़ आहिनि हिननि खे पनिशमेंट ॾियो हिननि खे विझो जान में हिननि जो मुल्क़ बर्बादु करियो हिननि जी तबाही करियो हिनखे पोइ इहो उन वक़्तु थिए थो कौल फमर ना तदबीर आहे पोइ असीं डाहियूं था अहिड़े नमूने सां हुनखे डाहिण वारे नमूने सां अहिड़ो था बुछड़ो कयूं हुनखे अहिड़ो तबाही बर्बादी था करियूं जेका तबाही बर्बादी थियण वारी बसि हाणे अलाह ताला पंहिंजो राम करे भई जेके मुल्क़ असांजा तबाह बरबा पिया थियनि छाजे लाइ मुस्लमान पंहिंजे इस्लाम ते नथो रहे बुसराई अख़्तियार थो करे पोइ हू जेके ॿियूं ॻाल्हियूं थो करे ऐं उहो अलाह ताला जी ॻाल्हि नथो मञे पोइ जेके मीरा फतंबर हा तद मीरा दंबर या रब दंबर कौल क़ौम कौमीन कौमुल ज़ालमीन पोइ ई वरी पढ़ायो आयत के वई दा النهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا पोइ असां वीरान था कयूं उनखे तबाह बर्बादु था कयूं उनखे जीअं तबाह बर्बादु कजे मतिलबु करण वांगुरु दमरना तदबीर आहे ऐं अहिड़ी ॻाल्हि सूरत नहल में फ़रमाई त जॾहिं हिकिड़ो शहरु आहे हुन में चङाई पई हले ही हू पर हू चवंदा आहिनि न असांखे अहिड़ो न खपे सूरत सभा में बि इहा ॻाल्हि अलाह ताला फ़रमाई त न न बसि असांखे वरी थोरी ॾुखियाई खपे पोइ अलाह ताला अहिड़े नमूने सां सभु सभा सूरत में सूरत नाल में अहिड़ी साॻी ॻाल्हि त असां कीअं हुन मुल्क ते जेको छो जो उहो नाशुक्रु थिया पहिरीं ॻाल्हि आहे त नाशुक्रु थिए थो माण्हू हुन खां पोइ बुछराई थो करे मुतरफ़ी आहे मुतफ़िया आहे फिस्क कंदा फिस्क माना याणी वाणी बुछराई यानी ख़बर आहे त हीअ ख़राबु कमु आहे ख़बर आहे त चोरी आहे ख़बर थी करप्शन हराम आहे ख़राबी ख़बर आहे त हीअ गुनाह आहे ख़बर आहे क़ुर पढ़नि था इस्लाम मुस्लमान बि चवनि सलाहनि था फ़सिक फ़िस्क फस फासिक उहो आहे जेको ॼाणे थो त हीअ गुनाह आहे पर करे थो हिकिड़ो जेको नथो ॼाणे त इहो गुनाह आहे उहो सम्झो न इहो गुनाह आहे ई कोन उन जी त ॻाल्हि अञा बि थी पर हीउ जेको फ़ासिक उहो आहे जेको ॼाणी ई ॿुधी जेको बुछड़ाई जो कमु थो करे हुनखे ख़बर आहे त ती गुनाह आहे अलाह ताला मना कई आहे हिन खां पर हू करे थो उहो फ़ासिक आहे असां तबाह कयूं नुंहुं जे तूफ़ान में गवा जा किथे आहे हुन खां पोइ केतिरियूं क़ौमूं केतिरा नसल जेके आहिनि केतिरा करण जेके आहिनि आदि ऐं समूद जा या फलाणा मदीन जा फलाणा फलाणा सभु माण्हू केतिरा बर्बादु कयासीं केतिरा तबाह कयोसीं सभा खे केतिरो तबाहु कयोसीं हाणे सभा जेका यमन जेको आहे हाणे बर्बादी हुन ते लिखजी आई आहे उहा पई थिए ताला काफ़ी आहे जो पंहिंजे बंधन पंहिंजा जेके बाना अथसि हुननि जे गुनाहनि खे ॼाणण जी ख़बर रखण जी जो लाइ हू काफ़ी आहे हुनखे सभु ख़बर आहे ऐं हू काफ़ी हुनखे को ॿियो को मददगार कोन खपे न को पुटु न को पीउ न को चाचो न को ॾाॾो हुनखे खपे जेको हुनजी मदद करे हू पाण ई होशियारु आहे पाण ई पंहिंजो ॼाणे थो पाण ई ख़बर सॼी रखे थो त कहिड़ो ज़ालिम आहे कहिड़ो कहिड़ो आहे ऐं पाण ई हुनजी ख़बर पाण थो वठे जनूब इबादी ख़बीरनि हू ख़बीर बि रखे थो बसीर बि आहे ॾिसे बि थो ऐं ख़बर बि आहे सॼी हुनखे पंहिंजो कहिड़ो ज़ालिमु आहे घणनि जॻहियुनि ते अलाह ताले थो ख़बर आहे त कहिड़ो من आहे ऐं कहिड़ो اجلنا आहे कहिड़ो हिदायत वारो आहे मनकानरी जेको माण्हू चाहे थो त हा हिन तकड़ी हिन धरती ते मूंखे बसि सुबुह मिले खाधो पीतो हीउ हू खाइणु पीअणु बसि ऐं चोड़िया माणिया ऐं पंहिंजो हीउ हवाई जहाज हुजे मूं वटि हीउ पैलेस हुजे हीअ सतरि माल मुंहिंजी हीअ माल हुजे मूंखे ऐं बसि मुंहिंजा नौकर चाकर हीअ हुजनि जेको चाहे थो त हिन धरती ते सभु कुझु हुनखे मिले पोइ असां जेको चाहियूं था असां हुनखे ॾियूं था उन मञा फीहा मान शाओ जेको असीं चाहियूं था सो हुनखे ॾियूं था लिमन नुरीद जेको चाहे थो उन मज़ा जेको असीं चाहियूं था सो ॾींदो ईअं कोन सभु को हुनजी दिलि ख़्वाहिश पूरी कोन थी थिए सभु वरी बि चए थो अञा बि मूं वटि हुजे अञा मूं वटि हुजे अञा बि मूं वटि हुजे सतरि माड़ आहे तो वटि बि न तूं पंहिंजा असल सलम सलम छा चइबो आहे भई तुंहिंजे अॻियां माण्हू वीचारा बुख पिया मरनि तूं मोहतर सतर माल ते चढ़ियो वेठे अलाए कहिड़े ते किथे टंग हूंदी तुंहिंजी कहिड़ी माल दिलि ते बाह हूंदी तुंहिंजी कहिड़ी मन दिलि ते तूं हिकिड़ो आहीं माना हिकिड़े बिस्तरे में सुम्हंदो हूंदे पर हाणे उहो न चए थो मूंखे माड़ी खपे सतरि मंज़िल ओके पोइ अब तोखे ॾिनीसूं पर चए थो हाणे मूंखे हिकु सौ चालीह वारी खपे सम्झो ऐं ठाहींदुसि हिकिड़ी दुबई में मंज़िल जेका हिकु हज़ार यारहं सौ वारे केतिरी मंज़िल वारी हूंदी हुनजे सोन जा ई लॻियल हूंदा ठीकु आहे तोखे उहो ॾियूं था ॿियो तोखे छा खपे पर चए त सभु कुझु असीं कोन ॾींदासीं हुनखे हुन जूं जेके इहे ग्रीड्स जेके आहिनि जेके ख़्वाहिशूं आहिनि से ख़तमु न थींदियूं हू मर मरी वेंदो हलियो पेट जेको आहे हुनजो मिटी सां भरिबो ऐं बाथ जेको आहे हुनजो मिटी सां भरिबो बाक़ी हू कॾहिं सेटिसफाए कोन थो केतिरो बि हुनखे मिले खाइण पीअण लाइ तोखे मिले थो उन ते काफ़ी कोन्हे न ई घर जेको पंज पंहिंजो पैलेस आहिनि सिंगरम जो पैलेस की फलाणो पैलेस की टीरो पैलेस मटीरो पैलेस सम्झो उहे सभई पैलेस आहिनि न पर अञा मूंखे खपे ॿियो बि हिकिड़ो खपे त उहो बि तोखे ॾींदासूं पर तुंहिंजो पेट भरिबो तॾहिं जीअं तूं धरती में घुसंदे पोइ तुंहिंजो पेट मुंहं में मिठी ईंदी पोइ तुंहिंजी मिठी बंदि कंदी हिन खां अॻु में ख़्वाहिश इंसान जी पूरी कोन्ह थींदी हिन करे फ़रमाए थो من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء लिमन नुरीद लिमन नशाओ मा नुरीद हुन सदूं सभु पूरियूं कोन थींदियूं हिन धरती ते सुम जालना लहू जहन्नम पोइ हुनजे लाइ असां जहन्नम तयारु करे छॾियो आहे पियो आहे विझंदासीं हुन में हुनखे हल बाबा थी तयारु लहू जहन यसलाहा मज़मूमम मदहूरा पोइ हुनजो जेको शान हूंदो हुनजी जेका हैसियत हूंदी सा कहिड़ी हूंदी जो हू सड़ंदो उन में जान में ऐं मज़मूम ख़्वार थी मज़मूम मज़हूर आहे वमन अराद लाखत उन जे मुक़ाबले में ॿियो जेको इरादो आख़िरत जो करे थो त मूंखे आख़िरत खपे हुनजो वमन अराद अरादल आख़िरि वस आल हा सही हा ऐं जंहिं कोशिशि कई उन जे लाइ कोशिशि करण जहिड़ी सा ला सही आहे सा सायो कयूं सिंधी में पाण चयूं सायो कयूं जीअं हुन सायो कयो कोशिशि कई मुंहिंजो बाबा सायो थियो देव दोस्त पही दर आयो थियो मिलण जो सायो त सायो सायो कयो त हलूं था मसीद में की सायो कयो फलाणी ॻाल्हि जो सायो कयो कोशिशि कयो सायो साहब साहब ला सही आहे वह वह मोमिननि ऐं मोमिन बि आहे ईअं न कयो सायो करे थो एफट करे थो सभु कोशिशि करे थो पर हुन में ईमान कोन्हे हुनजे दिलि में त फौला हिकु का न साईं हुम मशकूर आहे त हुनजी कोशिशि जेका आहे सा अलाह ताला वटि अकु थींदी हुनजी कोशिशि जेका आहे सा क़बूल कई वेंदी इन माना में मशकूर अलाह ताला जेको मशकूर आहे मशकूर ईअं कोन थोराए आहे पंहिंजे बंधनि जो ॿारनि जो न हू मतिलबु त रिकगनाइज़ थो करे क़बूल थो करे ऐं हुनजो अकु करे थो बराबरि हिन पंहिंजो चङाई कई ऐं हिन पंहिंजो आख़िर जो मुस्तक़ आहे ई सही सही कुलनि नुमिद हा हा मिन रब चए त असां अलाह ताला फरमाए थो त असां हुननि खे बि ॾिनो ऐं हुननि खे बि ॾिनो हुननि खे कहिड़ा हुननि खे कहिड़ा उहे जेके काफ़र आहिनि असां हुननि खे बि हज़रत इब्राहिम अल चयो त सभिनी खे ॾे मोमिननि खे ॾे अला ताला चयो न आउं काफ़रनि खे बि ॾींदुसि काफरनि खे बि ॾियण वारो उहो आहे छो त काफ़रनि खे बि आउं ॾियां थो ऐं हिननि खे बि अता करियां थो हीअ जेका अता आहे जेके महल मारियूं ठाहियो वेठा आहिनि बंगला बहारियूं ठाहियो वेठा आहिनि इहे मूं अता कयूं आहिनि पाण त कोन ठाहियूं ऐं मूं अता कयूं आहिनि उन्हनि खे बि आउं अता थो करियां ऐं मोमिननि खे बि आउं अता थो करियां ॿिन्ही खे हाव लाइ वा हाव हिते ॿ दफ़ा जेको अचे थो नोमित दुहाओ लाइ वहाओ लाइ मिन अतो र अताहे रब जी रब जी ॾेतु ॾियणु आहे ॾियणु अता अता पाण नालो रखंदा आहियूं अता मोहम्मद फलाणो अता आहे अलाह ताला जी देन आहे जंहिंखे चइजे दात ॾियणु आहे अलाह ताला दातार आहे उहो ॾियणु वारो आहे कुल नुमिद दुहाओलाए मिन अतो रब्य पोइ मदद ॾियूं था उन्हनि खे त हुननि खे अहिड़ी हुननि खे अहिड़ी मतिलबु सभु कंहिंखे आराम मतिलबु <coughs> पेट भरण थो चाहे हुनखे चवनि ठीकु आहे वञी वञी पेटु पर आराम जेको आहे विझ पंहिंजे पेट में पूरो कर हा <clears throat> जेको हलाल थो खाइणु चाहे थो हुनखे हलाल में ॾियूं था सभु कंहिंखे हुनजे ख़्वाहिश मुताबिक़ हुमि दुहाओल कुलनि नुमेदु वाह ओला पपा कान पपा कान अता और महज़ूर आहे अल्ला ताला जी देन अला ताला जी दातु अलाह ताला जो ॾियणु जेको आहे हता जेका आहे साबु बंदि थियलु कोन्हे हुनजी मुठि बीड़ कोन्हे काफ़ी यहूदी जेके चवंदा अल्ला ताला जो जेको आहिनि भाती जेके आहिनि बीड़ल आहिनि जो मुठ खोले कोन थो ॾिए कोन थो जवाबु कोन अलाह ताला जो जवाबु आहियां सखी मुंहिंजो मुठ बीड़ कोन्हे अलाह ताला चए थो त ॾिसो त मूं कीअं हिन ॻाल्हि मां त कहिड़ा काफ़र आहिनि कहिड़ा मोमिन आहिनि मूं कहिड़ियूं अताऊं कयूं आहिनि सभिनी सां हुननि खे कहिड़ियूं कयूं आहिनि इन मज़ा ई तव्हां ॾिसो त कहिड़िन खे फज़ीलत आहे ऐं जेको काफ़िर جو जेको जनम वञिणो جو जेको मरदूद आहे जेको महज़ूर आहे जेको उनजो कहिड़ो शान आहे कहिड़ी सक्सेस आहे कहिड़ी इन जी ॻाल्हि आहे अलाह ताला वटि قبول न आयो आहे हीउ जेको मुमोमिन आहे को भले ग़रीब आहे जेको बि आहे अलाह ताला वटि क़बूल आहे आख़िरत में बि हुनजी चङाई आहे उहो उहो हुनखे असां फज़ीलत ॾिनी आहे त फतदल ना कंहिं बि फतदल न आबाद होम अलाहाद हिक ॿिए ते कीअं असां माण्हुनि खे फज़ीलत ॾिनी आहे वलल आख़िरत अख़बर दरजात आहिनि ऐं हिन धरतीअ ते बि उन्हनि जा दर्जात आहिनि आख़िरत में बि असां उन्हनि खे चङाई जा दर्जा ॾिना वॾा वॾा दर्जा हुननि जा आहिनि उते सभु को पंहिंजे दर्जे जे मुताबिक़ पंहिंजे सलाहियत पंहिंजे अमल पंहिंजे ईमान इहे दर्जा दर्जा हूंदा उते सभु हिकिड़े हुन में मुसाफ़िर खाने में सुता कोन पिया हूंदा सभु को पंहिंजे पंहिंजे अहिड़ा दर्जे जे लिहाज़ खां पंहिंजे हुन लेवल ते हूंदो भला आख़िरत उहो अख़बार दर थियनि व अख़बार तफ़दील आहे हुननि जी फज़ीलत हुननि जी तफ़दील जेका आहे सा हर हिक जी वॾाई हर हिक पंहिंजे लिहाज़ खां ओहिड़े क़िस्म जी हाणे हितां खां उहो टेन कमांड्स वारी ॻाल्हि जेका शुरू थी थिए त हीअं न करियो हाणे इहो इहो कयोसीं तव्हांखे फज़ील ॾिनीसूं हीउ केसूं केसूं पर हाणे हीअ हीअ ॻाल्हियूं हीअ ॻाल्हियूं हीअ ॻाल्हियूं थींदियूं हाणे उहे टेन कमांड्स में हितां खां शुरू था थियनि हीअ आयत नंबर आहे ॿटीह हुन खां वठी आयत नंबर कहिड़ी ताईं <clears throat> कुल ज़ालिक कान सही मखरू ज़ालिक में मां ओहा लेख भला तजल माला इहो उणेतालीह आयत ताईं इहे अठ नव आयतूं आहिनि इहे